Boas tardes. Vamos a facer unha proba para a plataforma de teleformación galega, Platega, e vamos a ver se si realmente é posible que haxa novas utilidades en Platega. Ata o momento eh, hai unha serie de cursos que están disponibles a través da, da plataforma e para os cales pois, hai que acceder primero inscribiéndose a través de FPROF, y luego con proceso de selección pertinente. Dentro de los cursos, una vez que estamos seleccionados para participar en eh, tenemos una división por módulos. Dentro de cada módulo eh, suele haber o que documentos, presentaciones, algún vídeo tutorial do que, do que he contido do curso. Suele haber foros, también hay envío de tarefas, documentos, en fin, toda la serie de recursos y posibilidades que nos da Moodle. O que queremos hacer es ver la posibilidad de sería posible un slide platega. A funcionalidad que se quiere dar es algo parecido que se está viendo en esta presentación. Ver si es posible que existan presentaciones comentadas por parte de dos titores que elaboran os materias de Platero. Muchas gracias. En próximos capítulos ya contaremos, si es posible.